gure gomita agurtzeko tenorea dugu telefonoaren beste puntan eh, behia egunkariko kazetaria den gotzon ermosia. Egunon zuri gotzana? Egunon. Zurekin, um, dugu edo obeki ezagutuko dugu, ba, edo zaldibarko ondakindegiak sortzena ari duen krisi eh, politikoa eta ingurumen ah, ahloko eh, eskandalu gisa de, um, aipatzen albaita gertakaria. Um, atzo bete dira aste bat beraz uh, bizkaiko zaldibar ondakindegian luizi edo lurlitatze galdoi bat izan zenetik bi langile uh, desagertu ziren eta geroztik hauen uh, ez da oraino hauen gorputzak ez dira atxemanak uh, eh, bainan bereziki eh, ondakindegiaren kudeaketari buruzko irregulartasun hainitz ezagutu da istripu honengatik lehenik uh, berbara gotzone zer gertatu da susen luizi hori edo lujlitatze hori uh, zergatik gertatu da argitu ote da hori Ba, ez, oraindik ez da argitu, eta atzo e, Eusko Jodolaritzako ingurumen zaileko zailburu ordeak esan zuen orain espela garaia errudunak bilatzeko e, eh, irten bideak topatzeko garaia baizik, baina hori da behintzat eh, jendeak bere buruari egiten dion galdera zergatik e, da joan den ostegunean, joan den azteko ostegunean izan zen e, edo e, luizia eta lehenengo albistea irtsizitza lehenengo albistea izan zen hori ba, luizia izan zen da e, lurra eta e, hori mendi mazelan behera erori zela autobidearen gainera eta horrek e, zabortegian ere eragina izan zuela geroago jakin genuen etzela horrela izan, alderantziz izan zala, hain zuzen ere, e, e, ondarian izan dako mugimenduak, edo ondakin degian, edo zabortegi horretan e, ondakinak bertan behera erori izanak, e, ba, eragin zuela e, guztia. Orduan, ba, oraindik oraindik ez dakigu, zergatik gertatu den, hipotesi guztiek esaten dute, edo, bueno, behintzak eh, badakigu mm, langile batzuek adiratzi dute lehenagotik ere, ba, arrakalak, sumatu zituztela arrakalak, e, e, zirrikituak, e, somatu zituztela egituran, eta keskatuta zeudela horregatik, Beraz, e, bueno, ba, hori da hipotesietako bat, behar bada, ba, bueno, ba, behar baino ondakin gehiago bota zituzten e, ara, behar bada azpigitura etzen oso egokia, edo etzen egonkorra, eta horren ondorioz ba, ba gertatu da hondamendia. Mm -hmm. Eh, hain zuzen eh, ikerketa bat bidean da baina eh, ondakindegia kudeatzen zuen eh, enpresak eh, ba, akatsak bat zituela jadanik agertu da hori eh, publiko eginda irregulartasunak publiko egin dira ara nola, erjanduzun duzu bezala ere behar bada ere mu handiegian ari zirela lanean eh, ondakinak biltzen? gertatu eta gutxira hainbat irregulartasun nagartu dira. Beno, lehenengoa ez da irregulartasuna antza, e, e, administrazioak ba omen zekielako, baina hori izan da e, inguruko herritarrak gehien astoratu dituena, eta izan da e, jakitea han amian tazegoela. E, dakizuenez, e, bueno, e, ondamendia gertatu eta gutxira, ba, bueno, ba, babes zibileko, e, langileak, zuhiltzaileak, ertzainak, arabidali zituzten, desagertutako bilangileak langileak e, atxiki baina e, handik gutxira bertan bera gelditu ziren e, topatze lan horiek ba, e, osalanek, e, da, lan osasunaren arroa zarduratzen den e, Eusko Jorraritzaren e, zerbitzuak, ba, esan zielako amiantoa bazegoela eta beraz eh, hori arriskutsua zala eta e, jantzi egokiak eraman ezean, ba bezala bertan bera gelditzea eh, lan horiek. Ne, neoketzakien e, amianta biltzen zela ondakindegi hortan, inorketzakien hori? E, administrazioak esan du baietz, bera, beraiek bazekitela, horretarako baimena bazutela, baina inguruko herritarrek etzekiten. Gu egun hauetan behin baino gehiagotan egon gara Ibarren, Ermuan, Zaldibarren, inguruko herrietan, eta mundu guztiak eh,